Aitoratxega egin hun? Egon. Beraz, hi gipuzkoa raiz, tolosa aldekoa, eta bon, laster jardunaldiak do kultura astea anturatuko duzu, hori maskaradaz, baina genera ere maskarada ebai e, jinen zaizue e, tolosa alde hoktat, e, obeki aiztondo bailarat, baina azkenean, bai, e, maskarada ah, bilakatuko da ez zuen aurtengo gai nagusia, ez? Bai, bai, badugu maskarada maite dugu, bere izaera, bere espiritua, bere guztia, Eta bai, ari gera iztondoko bost herrietan, ba, hango eskolak, hango udaletxeak, eta hango elkartekin, elkar lanean. Eta, bueno, ba, hoiekin nahi du egin pixka bat, maskara da izatea, urtengo baiara hortako, oso gauz, gauza haundia. Eta zendako horien, zendako maskara da hautatu gai gisa? Ba, bueno, ba, juntatu gera talde bat, han inguruan, e, bada jende bastante, onuntza etorri dana, ba, maskara gainean idatzi duena, erakusketak egin dituena, eta bata eta besteak initze egiten, eta bar, pues, ikusi dugu bueno, asko gustatzen zaigula, eta pixka bat ba, hori transmititu nahi dugula. Eta, bueno, bat hori gara onuntza, pixka bat laguntza eske, eta bueno, laguntza hundia topatu dugu, eta erreztasunak topatu ditugu, eta orduan ba, abiatu gara lanean, ean tolatuko dugun, ea eta ez Eta azkenean, ba, bueno, posiblea izango da, erraza, erraz xamar izango zaigu, eta nola gauza oso interesante iruditzen zaigun, ba, esan dugu aurrea. Eta erraiten zenun, um, interesgarri hmm. ere bai, eh, beste pesta bat, pestaren egiteko beste manera bat baitzen, ez? Bai, badu e, maskara, badu asko transmisiotik, ez da? Ba, lehen egindakoek orain egiten dutenei erakusten die, iruditzen zego dula dantza asko, dula musika asko, dula hitza, bersokatzen da, dantzatzen da, eta, bueno, iruditzen oso gauza interesantea dela, ezta, da? Zen, han, behar bada gauza guzti horiek lantzen dira, baino banaka, ez, berso eskolak dira, dantza eskolak eh, dira, e, eh, antzerk eskolak dira, baino behar bada bakoitzak bere bidea egiten du, eta baina denek ez dute behar bada naturalki leku bat topatzeko. Eta orduan, herriak parte hartzeko. Eta maskara da, ba, ziurazki da, oso modu erreza eta polita eta interesantea, ba, guztiek bat egiteko, zentzua emateko dantzari, zentzua emateko hitzari, zentzua emateko musikari, eta zure gure herriari, pues, par egiteko, trufatzeko eta deneako. Ah. Eta beraz, maskara da hautuatu duzuela gai gisa, bena zer eginen duzu euren inguruan? Bueno, badibidez, eskola, badira bost herri gure bailaran, eskola bakoitzak, e, aurten, ospatuko du gai bezala, iauteri ia gai bezala, e, maskara da. Urduan ikasle hoien musika irakasleek era erakutsiko dizkiete maskaradako hainbat dantza eta hortara joango da hemendikan Joanes Etxebest era erakutsiko die eta gero haiek egingo dute ba emanaldi moduko bat txiki bat txiki bat eskolek eta udaletxeetan ere ipiniko dugu ba, gure web web gunetan maskaradan gaineko informazioa, orrun taldeak sortuko dira, eta ingo du afari handi bat eh, aste, asteazun, elkar topatzeko, eta noski kultura asteak izango dira bost herrietan, eta bost izango dira maskaradaren gainean emanaldi batzuk, eta importanteena, segurasko maiatzaren lehenengo igandean, ba, maskara jokatuko dira bertan. Tardun barrikadak e, izango dira, herri bakoitzean barrikada bat, egingo dugu, bat alkizan, bat adunan, bat asteasun, eta arratsaldean ba, jokatuko dira jokoak. Mhm. Eta hori gatik, jadanik eh, asiak zirezte ez prestaketetan edo? Bai, bai, ja, hemengo zuberoko jendakin izan dugu harreman des, desente. E, Alan ja egin du nagusiaren, bueno, azpiegiturak antolatu ditugu. Eta, bueno, pues ja, kulturazteak martxan dira, eskoletan irakasleak martxan dira, e, udaletxeetan, badira, ja, kultur zinegotziak eta kultur taldeak, honekin, ja, hasi direna martxan, pues, antolatzen e, afariak, nola izango diran barrikadak, baimenak eskatu, barrikadako errezibitzaileak izango dira iztondoko dantzari gazteak, eta hori ari gara, bueno, pixka bat eh, horiek loturak egiten, bai, eta martxan, martxan dago, Eta bai, beraz, hi atopeaiz, baina ehiz bakar, ba, hainitzirezte, ez, omen? Bai, bai, gera, hasi hasi ginen e, bi gure artean hitz egiten bi persona pertsona bi lagun Baina gero ja etorre zuberora eta baiezkoa jaso genuenean, aurtengo arizaleak jungo direla area, baia sortu hasi ginen lantalde handi bat eh, sortzen eta biltzen gera amabost lagun inguru eta bueno, ba, ja hasi ja ardurak banatu ditugu eta adibidez ba persona batzu ja ari dira ostatu gaia lantzen ba nun afalduko duten nun bazkaldu nun lo egin beste batzuk ari dira eskolekin aramanak egiten, eta ordun oso polita izan da, herri bakoitzeko, bi edo hiru lagun, bildu gerala, eta mantxu mantxu ardurak zabaltzen ari, ari gea, eta ba, bueno, ba, hasi ginen gutxi batzuk, baina ja, bagira, jende mordoska bat, eta guretzako, importantea da, da, baiara bezala, ez dugu igual ekintza, ekintza undirik, Oza, herri bakoitzan, herri bak, ba, herri bakoitzan gauzak egiten dira, baina hau egiteko bai ah, jende asko sortu da eta bueno, ba, ordu asko ari da jendea eskaintzen eta kultur zenegotziak inplikatu dira, alkateak inplikatu dira eta bueno, nik uste importantea dela guretzako bilatu dugula motivazio bat, lan bat, kontestu leku bat eta jende asko, asko ari dela ordu asko eskaintzen. Zta, hori da ere eh, maskaradaren eh, ekarpena edo, Bo, bai e, ikusgarria bada, baina bada urte osoko lanketa, eta beraz jendea biltzea eta elkarlana, eta ez dinamika bat ekartzen du, ez, bailara edo herriari. Bai, bai, bai, barriara eta gaina in, interesantea zeren da lotura bat duen gauza bat. Adibidez, herri guztietan daude kultur kulturtaldeako batzordeak, baina igual dauzkate lan puntualak. Antzerki bat, ipuin kontalaria, Baina hau da, eginaz, eginaz, ba, urte osoan zehar, ba, gu ere, ba, egera gutxi gehiago, lana egiten, lana egiten, eta da, konstantzia bat da, ez da, konstantzia bat, eta gure asmo da, ba, transmititzea, gogo hori, transmititzea. Aian bururatzeko azken hitz bat edo? Bueno, ba, ez daki nola bukatuko den hau, ez da, baina, bueno, ba, ilusio ondia ingo ligukela, ba, eh, maskara jokatzen diren, Egunean, ba, emendikan, siberotikan ere, ba, jendea hurbiltzea bertara. Baina, emango dugu berri, emango dugu berri. Bon, beraz, eh, lasterakte. Mil esker.